Quando eu curto um som, eu fico de boa. Quando eu tô na rua, eu fico de boa. Uh, uh, uh. Eu fico de boa. Enquanto nós tá bem, leva a vida, ela me leva mais. Se o comédia agir, aí já não sei, ó. Se o cururu agir, aí já não sei, ó. Aí já não sei, ó. Enquanto não é comigo, passo o copo que rachou. Quando eu curto um som, eu fico de boa. Quando eu tô na rua, eu fico de boa. Eu fico de boa. Enquanto nós tá bem, leva a vida, ela me leva mais. Se o comédia agir, aí já não sei, ó. Se o cururu agir, aí já não sei, ó. Aí já não sei, ó. Enquanto não é comigo, passa o copo que rachou. DJ Mix. Como é que é, hein, feio? Como é que Junta é? as mesas aí, vamos montar nosso castelo. <laughs> Cada qual no seu bom lugar aqui, coroa do rei de cadeira de baixo. Tá rolando som, nós de boa, vai vendo, vai vendo. Mil fita acontecendo o mesmo bonde que sorri, que chorei daqui. Mais um pouco do veneno que eu gostei. Eu gostei. Mereço um clique e uma punição. Mereço um whisky e uma ocasião. Só pra quem curte até na chuva. Eu e minha loucura dá certo como luva. Guarita, sexta-feira. As mecabancas bancas, mina pronta pra fazer besteira. Fala man. A pipoca que sobrou. Ei. Enquanto não é comigo, passa o copo que rachou. Quando eu curto um som, eu fico de boa. Quando eu tô na rua, eu fico de boa. Uh, uh, eu fico de boa. Enquanto nós tá bem, leva a vida, ela me leva mais. Se o comédia agir, aí já não sei, ó. Se o cururu agir, aí já não sei, ó. Aí já não sei, ó. Enquanto não é comigo, passa o capo que racha. Ah. Mixer. Eu tô chegando, em fei. Vou só tomar uma ducha, vida banda, casei. Reserva mais uma a noite é massa, já sei. Cerveja hoje não, Billy Night me dou bem assim. Gosta de quem gosta de mim. Noite de loucura traz resposta pra mim. Lamentar só depois. Chave do castelo, puxa e pega pra três. Rapariga, sinta liga, amiga, nunca, nunca fez. É nóis. Aqui rolê de má conduta, racha puta pra dois. Rolê de quem que passa em frente à praça já foi. Eu fico de boa, que entre quatro não tem boi. Apaixonado pela rua, na loucura que eu vou. Enquanto eu tô de boa, passo o copo que rachou. Passo o copo que rachou. Passo o copo que rachou. Quando eu curto um som, eu fico de boa. Quando eu tô na rua, eu fico de boa de boa. Enquanto nós tá bem, leva a vida, ela me leva mais. Se o comédia agir, aí já não sei, ó. Se o cururu agir, aí já não sei, ó. Aí já não sei, ó. Enquanto não é comigo, passa o copo que rachou. Quando eu curto um som. Quando eu curto um som. Quando eu curto um som. Enquanto não é comigo, passa o copo que rachou. Enquanto não é comigo, passa o copo que rachou. As melhores músicas você só encontra aqui www.djmixer.rg3.net